ошкорсозӣ боби як худо ба исои масеҳ вазифа дод то ба пайравонаш ошкор намояд ки ба зудӣ чӣ рӯй медиҳад исои масеҳ фариштаашро фиристода он чизҳоро ба хизматгораш юҳанно нишон дод инак юҳанно мувофиқи ҳама чизҳои дидааш дар бораи каломи худо و درباره شهادت عیسی مسیح در این کتاب گواهی می دهد. خوشا کسی که سخنان پیغمبرانه آن را می خاند و خوشا کسانی که آن را می شنوند و بجا می آرند زیرا وقت نزدیک است. یوحنا به هفت جماعت ایمانداران ولایت های آسیا سلام می گوید. از جانب خدا آن که هست، آن که بود он ки меояд ва аз ҷониби ҳафт рӯҳ ки дар пеши тахти ӯ мебошанд файзу осоиш бар шумо бод ҳамчунин аз ҷониби исои масеҳ файзу осоиш бар шумо бод ӯ шоҳиди вафодор аст ва аввалин шуда аз марг зинда шуд ва шоҳи шоҳони замин аст масеҳ моро дӯст дошта бо хунаш моро аз бори гуноҳҳоямон озод кард و در پادشاهی پدرش خدا کاهنان تعیین نمود بزرگی و قدرت به مسیح باد تا ابد آمین نیگر مسیح با ابرها می آید همه او را می بیند حتی آنهایی که او را نیزه زده بودند آنگاه همه قبیله های روی زمین در پیش او داد و فیغان می بردارند آره ҳамин тавр хоҳад шуд омин ман аввалину охирин ҳастам мегӯяд худованд худо ҳамоне ки ҳаст буд ва меояд худои тавоно ман юҳанно бародар ва шарики шумо ҳастам чунки ҳамаи мо ба хотири исо ҳамчун шаҳрвандони подшоҳии худо пурсаброна азоб мекашем زمان برای اعلان کلام خدا و حقیقت عیسی در جزیره پتموس زندانی بودم روزی پرستش خداوند بود و روح خدا مرا فرا گرفت ناگهان از پشتم آواز مثل صدای کرنی بلند شد گفت آن را که می بینی در کتاب بنویس و به هفت جماعت ایمانداران بفریست این جماعت ها در ولایت های آسیا یعنی در شهرهای افسوس، اسمیرنا، پرغاموس، تیاترا، سردیس، فیلادلفیا و لاودیکیا هستند. من برگشت نگاه کردم تا ببینم که آوازی کی را شنوم و هفت چراغدانی تیلا را دیدم. در بین ها، به مثل پسری آدم شخصی می استاد. ӯ то пошнаи пойҳояш ҷомаи дарозе дар бар дошт ва бар қафаси синааш камарбанди тилло баста буд сару мӯи ӯ мисли пашми сафед ё барф саб сафед буд чашмонаш мисли алангаи оташ пойҳояш мисли биринҷии дар оташ софшуда ва овозаш мисли садои шаршараи азиме буд дар дасти росташ ҳафт ситораро нигоҳ медошт ва аз даҳонаш шамшери дудамаи тезе мебаромад рӯи ӯ мисли офтоби тафсони нисфирӯзӣ медурахшид ӯро дида ба пеши пойҳояш мисли мурда афтодам аммо ӯ дасти росташро ба ман ниҳода гуфт натарс ман оғозу анҷоми ҳама чиз ҳастам ҳамонам ки зинда аст мурда будам лекин ҳоло нигар ҷовидона зинда ҳастам ва калидҳои маргу олами мурдагон дар дасти ман аст инак он чиро ки дидӣ он чиро ки ҳаст ва он чиро ки баъд аз ин мешавад бинавис сирри ҳафт ситора ки дар дасти ростам дидӣ ва сирри ҳафт чароғдони тилло чунин аст هفت ستاره، فرشتگان هفت جماعت و هفت چراغدان، هفت جماعت ایمانداران است.